Մոսկվայի եւ Բրյուսելի բանակցային հարթակներին ավելանում է եւս մեկը՝ կոչերից եւ հայտարարություններից զատ Վաշինգտոնը նաեւ գործնական քայլեր է ձեռնարկում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովում հաստատեց առաջիկա բարձրաստիճան հանդիպման փաստը։ Մի քանի օրից ես կմեկնեմ Վաշինգտոն, այնտեղ կլինի իմ եւ պարոն Բայրամովի եւ պարոն Բլինքենի հանդիպում, այսինքն սա անընդհատ ինտենսիվ գործընթաց է։ Ադրբեջանի հետ բանակցային ընդհանուր գործընթացից Հայաստանի արտգործնախարարը երկու արձանագրում է արել՝ մեկը վատ, մյուսը լավ։ Վատ այն է, որ բոլոր ուղություններում, որոնց շուրջ մենք բանակցում ենք, մենք հանդիպում ենք Ադրբեջանի մաքսիմալիստական դիրքորոշումներին, Ադրբեջանը համարելով, որ ռազմական հաջողություններ է ունեցել, այժմ կարող է ինչ-որ պայմաններ թելադրել Հայաստանին, սա իհարկե իրականություն չի կարող լինել, երկարատև համապարփակ եւ կայուն խաղացան այս ճանապարհով հնարավոր չէ հասնել, պետք է որոշ հարցերում իրենք եւս արձանագրեն, որ միակողմանի շահավետ լուծումներ չեն կարող լինել։ Դա չի աշխատի։ Լավ նորությունը այն է, որ ամբողջ փաթեթի նկատմամբ կամ միջազգային հանրության հստակ ուշադրություն առայժմ գնալով ավելի ավելի մեծանում է եւ հատկապես սեպտեմբեր 13-14-ի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը շատ հստակ ուղերձ հղեց Ադրբեջանին այն մասին, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը չի կարող լինել հարցերի լուծման ճանապարհ, Դրական զարգացումներից է համարվում նաև դիվանագիտական խոսույթի փոփոխությունը, ապա շրջափակվող ճանապարհների մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի առընչությամբ։ Կարող եմ արձանագրել միայն, որ այո, մեր վերջին հանդիպումները, ինչպես նաև կարծես թե հայտարարությունները Հայաստանից դուրս արվող խոսում են այն մասին, որ որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում այն, որ ապաշրջափակվող եւ ենթադրաբար նոր կառուցվելիք հնարավոր ճանապարհները կամ ենթակառուցվածքները տրանսպորտային ամբողջապես գտնվելու են այն երկրների սուվերենության ներքո եւ տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, որոնց տարածքով որ անցնում են, մնացած դետալները քննարկվում al-Kumender Նոյեմբերի 3-ին միանգամից երկու քննարկում է տեղի ունեցել տարբեր հարթակներում՝ Բրյուսելում եւ Մոսկվայում։ Բրյուսելում Սահմանազատման հանձնաժողովի երրորդ նիստն է։ Մհեր Գրիգորյանի, Շարլ Միշելի եւ Շահին Մուստաֆաևի հերթական հանդիպման անհրաժեշտությունն առաջացել է Պրահայի քարակողմ հանդիպումից հետո, երբ առաջին անգամ հայտարարությամբ ամրագրվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատում են իրենց հանձնառությունը հավատարիմ մնալու ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը եւ 1990 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ փոխադարձաբար ճանաչում են տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Սրանով հաստատվեց, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Բրյուսելից 1 օր առաջ Սոչիում մեկ այլ հայտարարությամբ կողմերը կրկին վկայակոչեցին ԱՊՀ պետությունների հիմնարար փաստաթղթերը։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ վերջակետ է դրվում այն քննարկումներին, քննարկումներին, թե որ թվականի քարտեզներով եւ ինչպես է իրականացվելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը՝ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյան: Ալմատի այդ հայտարարության արդյունքում նորանկախ պետությունները ճանաչվում էին իրենց այն սահմաններում, որոնցով իրականացվել է սպորտային միությունում դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Իսկ դա իրականացվել է Հայաստանի Ադրբեջանի միջև 1929 թվականին, որի քարտեզները գոյություն ունեն եւ այդ քարտեզները գտնվում են Մոսկվայում։ Ճիշտ աշխատանքի դեպքում այդ քարտեզները կարելի է ուղղակի դնել սեղանին եւ պահանջել, որպեսզի այդ քարտեզներով իրականացվի դելիմիտացիան։ Այդտեղ ոչ անկլավներ կան, ոչ խնդիր խնդիրներ կան, այնպես ինչպեսին Ադրբեջանն է պահանջում, օրինակ Տավուշիկի ուղերը կամ Նախիջևանի մեկի ուղը։ Սա որոշակիորեն վերնատու է հայկական կողմին։ Մոսկվայի հարթակում հանդիպել են ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարները։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քննարկումների շրջանակը միջուկային անվտանգության ապահովման եւ միջուկային զենքի չտարածման հարցերն են, բայց անդրադարձ է եղել նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ ՀԱՊԿ-ի աշխատանքին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև էսկալացիայի եւ առճակատման վտանգը պահպանվում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմիրիկով ովն է ասել ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստում։ Սեմիրիկովի խոսքերը մեջբերել է 10 գործակալությունը։ Այս տարի մեր կազմակերպության պատասխանատվության ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձություններն ու միջադեպերը ցույց տվեցին ճգնաժամային իրավիճակներին ՀԱՊԿ-ի արձագանքման մեխանիզմի օպտիմալացման անհրաժեշտությունը։ ՀԱՊԿ-ը անդամ պետությունների ղեկավարների անունից պատրաստվել է և համաձայնեցվում է փաստաթղթերի համապատասխան փաթեթ այս հարցի վերաբերյալ։ Արդյոք դրանք նախապատրաստվում են նոյեմբերի 23-ին Երևանում կայանալիք ՀԱՊԿ-նիստին ներկայացնելու համար հայտնի չէ։ Այս մասին ռուս պաշտոնյան չի խոսել։ Լենա Բադեյան, Ռադիո լուր